Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման 35 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարյան այսօրերին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունն է խորհրդային Ադրբեջանում իրականացված Սումգայիթյան ցեղասպանությունը երևույթի հետագա համաժեք զարգացումների համապատկերում Անշուշտ միայն ափսոսանքի զգացումով կարող ենք արձանագրել, որ առ այսօր էլ 35 տարի անց միջազգային հանրությունն իր աբանական գնահատական չի տվել 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ին Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի ավելի քան 18000 հայ բնակիչների դեմ իրագործված զանգվածային ջարդերն ու կոտորածները, Եվ այդ վայրագությունները միանշանակ չի որակել իբրև հայ ժողովրդի մի հոց հատվածի, իսկ ավելի լայն ընդգրկմամբ մարդկության դեմ ուղղված ցեղասպանության ակտ։ Թեկուզ եւ ակնհայտ են Սումգայիթյան իրադարձությունների իրավական գնահատման ու դատապարտման միջազգայինորեն համընդունելի բոլոր ցուցիչները, Առավել ևս, որ ցեղասպանությունը, որպես միջազգային հանցագործություն, միավորված ազգերի կազմակերպության 1948 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ընդունված ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայում սահմանվում է իբրև որևէ ազգային, կրոնական կամ էթնիկ խմբի մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ մտադրված համակարգված ոչնչացում, Այն, ինչ Ադրբեջանի հայ ազգաբնակության նկատմամբ փաստորեն իրագործվել է ընդհանուր առմամբ 1988-1990 թվականներին եւ իմ մասնավորի 1988 թվականի փետրվարի վերջերին Շումգայիթ քաղաքում։ Ինչպես տարիներ առաջ միանգամայն իրավացիորեն նշել է Երևանի պետհամալսարանի դասախոս պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը, մեջ բերում եմ Եթե ժամանակին դատապարտվեր հայոց ցեղասպանությունը, մենք չէինք ունենա Սումգայիթյան ողբերգությունը։ Իսկ եթե դատապարտվեր Սումգայիթյան ողբերգությունը, մենք չէինք ունենա Բաքվի եւ Մարաղայի հայերի ջարդերը։ Պետք է հասկանանք նաեւ, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչմամբ եւ դատապարտմամբ է պայմանավորված Սումգայիթյան ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը մեջբերման ավարտը։ Իլրումը Եթե դատապարտվեր Սումգայիթյան ցեղասպանությունը, այսինքն խորհրդային միության մակարդակով եւ ապա միջազգայինորեն իրավական գնահատական տրվեր այդ զանգվածային ոչռագործությանը, ապա հազիվ թե Բաքուն հանդգներ բազմաթիվ սպանությունների, խոշտանգումների, հրկիզումների ուղեկցությամբ բռնագաղթի ենթարկեր այդ արհեստացին հանրապետության ավելի քան կես միլիոն հայ ազգաբնակչությանը, որ պատմականորեն բազում դարերի վեր ապրում առեռում էր հայրենի եզերքում հայոց արևելից կողմանքի դաշտային եւ լեռնային հատվածներում։ Եթե դատապարտվեր, ապա Ադրբեջանից հայ ազգաբնակչության բռնագաղթից հետո Անցյալ դարի 90-ական թվականների վերջերին եւ 2000-ականներին չէին հետևի այդ հանրապետությունում պատմականորեն կայացած հայկական հետքի ոչնչացման, վերացման, պետականորեն համակարգված ու կազմակերպված գործողությունները գերեզմանոցների, պաշտամունքային կառույցների, եկեղեցիների, վանքերի, մատուրների ավերումները հենց Բաքվում, ապա եւ Գանձակ Կիրոաբադում պատմական գարդմանքի, ուտիքի, շաքի, խաչմասի, շիրվանի հայահոց բնակավայրերում։ Նախճվանի ինքնավար հանրապետության ամբողջ տարածքում եւ կամ խեղաթյուրելով հայ ժողովրդի կերտած այդ եւ մյուս բոլոր դավանական ու մշակութային արժեքների ազգային պատմական ցակումը դրանք չէին վերանվանվի ու ներկայացվի որպես թե աղվանական կամ ուդենական ցակման հուշակոթողները Այո, այն ամենը, ինչ ահա ավելի քան 2 տարի վեր իրականացվում է 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Արցախյան բնակավայրերում ու տարածներում Շուշիում, Հադրութի եւ Շահումյանի շրջաններում, Մարտակերտի, Ասկերանի, Մարտունու շրջանների բռնազավթված բնակավայրերում Եթե դատապարտվեր, ապա կարծում եմ, հազիվ թե Ադրբեջանը սանձազերծեր 2016-ի ապրիլյան քարոզիա, իսկ տարիներ անց արդեն բացահայտ կերպով Թուրքիայի, ինչպես նաև վերջինի ջանքերով հավաքագրված միջազգային ահաբեկչական հորոսակախմբերի հետ համատեղ 2020 թվականի աշնանային պատերազմները Արցախի հանրապետության դեմ ռազմական գործողություններն ուղեկցելով հայրենի օջախներում մնացած խաղաղ անպաշտպան բնակիչների կանանց, երեխաների, ծերերի խոշտանգումներով ու սպանություններով։ Եթե դատապարտվեր, ապա վստահ եմ, Բաքուն դժվար թե անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ին հանդգներ արգելափակելու Բերձորի միջանցքը եւ ահավասիկ ավելի քան 2.5 ամիսի վեր լիակատար շրջափակում պարտադրելու դավադիր պատերազմի հետևանքով բեկորված, բայց դարձյալ աննկուն ու կանգուն Արցախի հանրապետությանը մեզ Պատերազմից հետո հայրենի եզերք վերադարձած եւ Ղազարոս Աղայանի բանաստեղծական հորինված ցիտերնակի պես մեր ավերված բույնը վերաշնող ավելի քան 120000 արցախցիներից։ Այո, Եթե ժամանակի միջազգայինորեն դատապարտվեր Սունգայիթյան ցեղասպանությունը եւ հստակույն քրեական պատասխանության ենթարկվեին այդ զանգվածային ոչրագործության կազմակերպիչներն ու մասնակիցները, ապա Բաքուն դաս քաղելով այդ իրողությունից որպես անհապաղ իրականացման հրամայական կընդուներ եվրոպական դատարանի, իսկ վերջերս նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային Հագայի դատարանի վճռները Բերձորի միջանցքի բացման հրատապ անհրաժեշտության մասին Ասենք, ինչու նեղանան կոտարների Մոսկվայի կամ միջազգային կենտրոնների նման պահվածքից, եթե մենք ինքներս անգամ հավուր պատշաճի հետևական չենք Սումգայիթում եւ առհասարակ ներկայիս Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերում ցեղասպանության ենթարկված մեր ազգակիցների կրած անասելի տարապանքների ու զրկանքների իրավական գնահատման հարցում։ Արդյոք թե Հայաստանի եւ թե Արցախի իշխանությունները երբևէ հայցով դիմել են միջազգային դատական ատյաններին, պահանջելով դատապարտելու պատասխանատվության ենթարկել 20-րդ դարավերջին հայ ժողովրդի հանդեպ խորհրդային եւ ապա անկախ Ադրբեջանում իրականացված ցեղասպանական գործողությունների մեղավորներին, գազམ་ակերպիչներին ու մասնակիցներին։ Այո, թե Հայաստանի եւ թե Արցախի օրենսդիր մարմինները քանիցս հայտարարություններ են ընդունել այդ կապակցությամբ Բայց այդ փաստաթղթերում նշված իրողությունները հիմնականում գնահատվել են ոչալկերպ, քան խաղաղ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի իրականացրած եւ շարունակվող ոչրագործություններ, միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները սահմանափակվելով ընդամենը այդ իրադարձությունների դատապարտմամբ դրանք որակելով որպես ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ծրագրավորված ու կազմակերպված ոչռագործություն Հայ ժողովրդին իր բնորանից դուրս մղման ու ոչնչացման ադրբեջանական հետևական քաղաքականության դրսևորումներ։ Սակայն մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարություններում նույնիսկ խոշորացույցի օգնությամբ հազիվ թե հնարավոր լինի հայտնաբերել ցեղասպանություն իր աբանական եզրույթը, այնպես որ կարելի է հասկանալ այսպես Դա միայն զանգվածային ոչռագործություն էր, բայց ոչ երբեք մեկ առանձին ազգային հանրության նկատմամբ պետականորեն կազմակերպված եւ իրագործված ցեղասպանության ակտ։ Այդ իրաբանական թերասացությունը գրեթե նույնությամբ կարելի է ականատեսնել նաև Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարություններում։ Ասացի գրեթե նույնությամբ, որևէտեւ ի տարբերություն Երևանում ընդունված հայտարարությունների Այնուամենայնիվ, բարեբախտաբար դրանցում երբեմն արձանագրվում է ցեղասպանություն, արտահայտությունը։ Ասենք զորօրինակ պաշտոնական Բաքուն ցայսօր շարունակում է լինել ցեղասպանության քաղաքականության գրողը բարակապակցության մեջ եւ կամ կոչ է արվում խորհրդարանական կառույցներին, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, Սումգայիթի հայ բնակչության զանգվածային ջարդերն ու կոտորածը դատապարտել որպես Բաքվի կողմից ադրբեջանահայության դեմ իրագործված ցեղասպանության ակտեր։ Այլապես ինչու ժամանակին վրթովում էինք, որ խորհրդային իշխանությունները Սումգայիթյան իրադարձությունները որակում էին ոչ այլ կերպ քան զանգվածային անկարգությունները։ Այնպես որ ընդունենք նաև մեր հայերիս մեղքի բաժինը կա, որ միջազգային հանրությունը Սումգայիթի ոչռագործությունը առ այսօր չի ճանաչել որպես ցեղասպանության ակտ։ Իդեպ հայմացյան համար նշեմ, որ ադրբեջանական իշխանությունները բավական աշխատանք են տարել այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ եւ այն արդեն ճանաչել են աշխարհի 10 պետություն, մի շարք միջազգային կառույցներ, Միացյալ Նահանգների ավելի քան 20 նահանգ թե ինչպես ինչ խողովակներով ու միջոցներով դիվանագիտական ադրբեջանական լվացկատան, նավթադոլարային, խավիարային եւ այլն էական չէ, կարևորն այն է, որջանացել ու կարողացել են ներիշխանական գզվրտոցների արյունալի հետևանքները գլխիվայր շուրջ տալ ու ներկայացնել որպես հայերի կողմից կատարված ցեղասպանություն, այսինքն մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն։ Ինչ վերաբերում է Սումգայիթյան ջարդերի միջազգային արձագանքներին, ապա այդ առնչությամբ նույնպես իհարկե ժամանակին ընդունվել են դատապարտման բանաձևեր։ Մասնավորապես Եվրախորհրդարանի Միացյալ Նահանգների Սենատի Արգենտինայի խորհրդարանի կողմից։ Այո, աշխարհի հանրությունը ցնցված էր Սումգայիթ քաղաքում տեղի ունեցած զանգվածային ջարդերի վայրագությամբ ու դաժանությամբ, ջարդեր, որ մոլերանտ խառնամբողն իրականացրել է ադրբեջանական իշխանությունների փաստացի աճակցությամբ եւ խորհրդային միության ղեկավարության թողտվությամբ երկու դեպքում էլ հանցավոր ու դատապարտելի։ Սակայն ընդունված փաստաթղթերում արձանագրված են ընդամենը ոչրագործության իրողությունները եւ դրանց դատապարտումը, բայց ոչ դրանց իրավաբանական գնահատականները։ Սումգայիթյան նախճիրը փաստորեն մարմնավորել է ամբողջ խորհրդային շրջանում ադրբեջանական իշխանությունների վարած հայատյաց քաղաքականությունը, Ընդ որում դա Ադրբեջանի իշխանությունների եւ խորհրդային կենտրոնի դաշժան հակադարձումն էր Արցախի հայությանը՝ ի պատասխան Հայաստանի հետ վերամիավորվելու նրա օրինական կամքի արտահայտության ու պահանջի։ Բազմազգ Սումգայիթում հայերի զանգվածային ջարդերի նպատակն էր խափանել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հնարավոր դրական, այսինքն հոգուտ հայերի լուծումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ահաբեկել նոր արյունահեղություններով ու ստիպել հրաժարվելու ազգային աստագրական շարժումից։ Միևնույն ժամանակ Արավել Խան համոզված եմ, որ եթե անգամ 88-ին չսկսվեր Արցախյան շարժումը, ապա միևնույն է, հիմք ընդունելով Ադրբեջանում վաղուց իվեր տասնամյակներ շարունակ քայլ առ քայլ իրականացվող հայատյաց քաղաքականությունը Հայ ազգաբնակցությունն ապագա չներ այդ հանրապետությունում եւ նրա արտամողումը փաստորեն անխուսափելի էր։ Լինի դա Սումգայիթի կամ Սումգայիթների տեսքով, թե իշխանությունների, այսպես ասած, զուտ խաղաղ արտակուստ անտեսանելի խտրական վերաբերմունքով, եթե ոչ հենց այդ օրերին, ապա այդ օրերից ոչ հեռու ժամանակներում Անկախ փոփոխված հասարակարգերից դա դերևս անցյալ դարաշրջանին ծրագրված քաղաքականություն էր, որ մասամբ իրականացվեց 1918-20 թվականներին եւ ավարտին հասցվեց նույն դարավերջին։ Բայց անդրադառնանք Սուբգայիթին։ Ինչ խոսք, պատահական չէր, այդ ողբերգական իրադարձություններից օրեր առաջ ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազի տեղակալ Ալեքսանդր Կատուսևի հերոստատեսային սադրիչ հայտարարությունն առայն, թե իբր Ասկերանի մերզակայքում հայերի եւ աղդամցի ադրբեջանցիների միջև տեղի ունեցած ընդհարումների ընթացքում երկու ադրբեջանցի է սպանվել։ Ընդ որում ակնհայտ հասկացնել էր տրվում, թե այդ ադրբեջանցիներին հայերն են սպանել։ Թեկուս հետագայում ողրզվել է, որ բանն այդպես չէր։ Սպանություններն ադրբեջանական ամբոխի ներքին գզվորտոցի արդյունք էր կամ պարզապես պետք էր արյուն թափել, որ เป զի այնուհետև մեղքը բարթվի հայերի վրա։ Պատահական չէր նաև, որ խորհրդային զորքերը Սումգայից մտցվեցին 3 օր ուշացումով փետրվարի 29-ին, ինչպես որ Բաքվի ջարդերի պարագայում էր, մեկ շաբաթ ուշացումով։ Սակայն այդ օրը եւս շարունակվել են բռնարարքներն ու սպանությունները։ Խորթային բանակը զենք կիրառելու հրաման չէր ստացել, ուստի եւ չի օգնել հայերին, թե ինչու դժվար չէ կռահել։ Այո, խորթային կենտրոնը նույնպես շահագրգռված էր մեծ արյունահեղությամբ։ Միայն նույն 29-ի երեկոյան է, որ ստանալով համապատասխան հրամանը, բանակը դիմել է վճռական գործողությունների ու կասեցրել հետագա ջարդերը։ Ըստ երևույթին, թե Բաքուն եւ թե Մոսկվան այդքանն էլ բավական են գտել ազատության ձգտող Արցախայությանը ստապեցնելու խելքի բերելու համար։ Ինչ վերաբերում է Սումգայիթյան ցեղասպանության կազմակերպիչների եւ անմիջական մասնակիցների բացահայտմանն ու նրանց քրեական պատասխանության ենթարկելու խնդրին, ապա ուշագրավ է, որ խորհրդային իշխանությունները հատուկ դիտավորությամբ բոլոր հանցագործությունները մեկ ընդհանուր գործի մեջ ներառելու փոխարեն դրանք մասնատել էին մի քանի մասերի դատավարություններն իրականացնելով միության տարբեր քաղաքների դատարաններում։ Ընդ որում դատավարությունների ընթացքում տեղի էին ունենում դատական ընթացակարգի եւ դժասերի իրավունքների կոպիտ խախտումներ Իսկ ահա հարուցված շատ գործեր ԽՍՀՄ փլուզումից հետո կարճվել են եւ հանցագործների մեծ մասն ազատ է արձակվել։ Ոչրագործությունը պաշտոնապես չի դատապարտվել, անգամ ցավակցություն չի հայտնվել անմեղ զոհերի հարազատներին, չի բացահայտվել ջարդերի եւ ոչ մի կազմակերպիչ։ Նրանցից շատերը հետագայում առաջ քաշվեցին իրենց պաշտոններում, իսկ ոմանք այսօր էլ Ադրբեջանում զբաղեցնում են պետական բարձր պաշտոնները։ Իսկ ահա ժարդարարներից պատասխանատվության է ենթարկվել ընդամենը 94 մարդ եւ նրանցից միայն մեկի նկատմամբ է մահապատժի դատավոր չիրկայացվել։ Այն էլ առ այսօր հայտնի չիրագործվել է, թե ոչ։ Մնացածներին ներկայացվել են սպանությունների, բռնաբարությունների, ժարդերի եւ այլ մեղադրանքներ, ընդ որում առանց բացառության բոլոր դեպքերում հանցագործության հիմնավորումն անվանվել է խուլիգանական դրդապատճառներ։ Հայկական կողմի տրամադրության տակ եղած փաստաթղթերը հաստատում են, որ Սունգբայթյան ցեղասպանությունը կազմակերպված է եղել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ու կրկնում եմ Կրեմլի հանցավոր թողտվությամբ եւ չի եղել մի խումբ խուլիգանների արարք, ինչպես այդ արյունալի իրադարձություններից անմիջապես հետո սկսեցին ներկայացնել Բաքուն ու Մոսկվան։ Ավելին, խորհրդային ղեկավարություն շտապեց արգելք դնել Սումգայի թեմայի վրա, Այլ կերպ ասած, քողարկվեց տեղի ունեցած ցեղասպանությունը, իսկ նրա կազմակերպիչները պարտակվեցին պաշտոնական մակարդակոն։ Այս նողկալի տրամաբանության արդյունք է, որ ԽՍՀՄ լուսավորության նախարարությունը ջարդերից ընդամենը մի քանի ամիս անց փոխանցիկ կարմիր դրոշ շնորհեց Սումգայիթի իշխանություններին, իբր թե մտաղ սերնդի հայրենասիրական դասերակցության գործում ցուցաբերած երանդուն ջանքերի համար։ Նման դեպքում է երևի թե ընդունված ասել, ահա քեզ եւ ճակատագրի հեգնանք։ Սունգայեթյան ցեղասպանության զոհերի ճշգրիտ թիվը բարձված չէ։ Ադրբեջանի դատախազության տրամադրած տվյալների հիման վրա ԽՍՀՄ դատախազությունը հայտարարել է, որ Սունգայեթում զոհվել է հայ ազգության 26 քաղաքացի։ Սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով ցեղասպանության ենթարկվածների թիվը հասնում է 1000-ի, որոնց աճյունները մինչև օրս էլ հայտնաբերվում են Սումգայիթի արվարձաններում նոր շինարարություն կատարելիս։ Մասնավորապես բրիտանացի հետազոտող Թոմ Դեվալը իր Սև այգի խաղաղության եւ պատերազմի արանքում գրքում գրել է. Մեջ բերում եմ Եթե ուշադրություն դարձնեք մահվան մասին տրված բժշկական վկայականների գրանցման համարներին, ապա կտեսնեք, որ այդ օրերին դիահերձարաններում գրանցված է եղել առնվազն 115 դիակ։ Իսկ բնական մահերի նման քանակությունը բացառում է թեկուս այն պատճառով, որ նախորդ երկու ամիսներին գրանցվել է ոչ ավելի քան 72 մահ։ Մեջբերման ավարտը։ Միևնույն ժամանակ Ըստ ադրբեջանցի ակադեմիկոս Մոլերանտ Հայատյաց Զիաբունյաթովի, Սումգայիթում 700 հայ է զոհվել, Բաքվում 9000։ Թե որքանով է դաստույք այսօր դժվար է ասել, քանզի ինչպես Սումգայիթի, այնպես էլ Բաքվի ժարտերի հետևանքով մահացության փաստերը 7 կողպեքի տակ են պահվում ադրբեջանի արխիվներում։ Առավել եւս, որ նահատակվածների դիակները շուտ ապույտ սրել էին տարբեր բնակավայրերի դիարաններում իսկ հետագայում գիշերները մթության քողի տակ հողացած կարել Աբշերոնի թերակղզու եւ կամ Բաքվից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պերեկյուշկյուլ կոչվող տարածքի ամայի վայրերում։ Բայց երևի թե հիմք չունենք չհավատալու Սումգայիթի ու Բաքվի հայոց կոտորածների ամենաակտիվ կազմակերպիչներից մեկին, ով տիրապետում էր արկա փաստերին։ Իդեպ ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ քննչական խմբի շտաբի պետ Վիկտոր Կրիվապուսկովը Սումգայիթի պարագայում համարյա նույնն է ասում իր Խրովահույզ Ղարաբաղ փաստավերագրական գրքում նշելով, որ Սումգայիթում սպանված հայերի թիվը մի քանի հարյուրի է հասնում։ Սա նշանակում է, որ Բունյաթոյի բերած թվերը ամենայն հավանականությամբ մոտ են իրականությանը։ Մենք հայերս անկասկած ամեն պատեհ պահի խոնարվում ենք Սումգայի թում, ինչպես նաև Ադրբեջանի այլ վայրերում գազազած ամբողջի զոհ դարձած մեր անմեղ հայրենակիցների հիշատակի առաջ։ Բայց համոզված եմ, չպետք է սահմանափակվենք նահատակների հիշատակին սոսկ հարգանքի մատուցման ամենատարբեր արարողություններով։ Հայ ժողովուրդը պետականակիր ժողովուրդ է ու որպես վայել է արժանապատիվ ժողովրդին պետք է օգտագործի իր ունեցած պետական ու հանրային լծակները աշխարհին լիարժեք ցուցանելու համար հայության մի հոց հատվածի ապրած ողբերգության ողջ ճշմարտությունը։ Մենք ինքներս պետք է առաջինը ճանաչենք ու գնահատենք Սուգայթյան եղերնը որպես 20-րդ դարավերջի հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված ցեղասպանության ակտ։ Որպեսզի իրավունք ունենանք ակնկալելու մնացյալ աշխարհի համարժեք ընթարաճ քայլը մեր ցավին։ Այլապես հազիվ թե մեր ներկա սերունդները, ել չեմ խոսում գալիք սերունդների մասին, ի զորու լինեն լուծելու այս համազգային խնդիրը։ Աշխարհն անդադ փոփոխվում է, իսկ պատմության փոշին շարունակաբար ծածկում անտեսանելի է դարձնում անցյալի էջերը։ Այնպես որ հիշենք, ու քանի դեռ ուշ չէ, նաև պահանջենք։ Պահանջենք միասնաբար Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երրամիասնությամբ։ Այնպես որ ասենք ամեն։ Thank you.